Jūs atnācāt un paklausījāties, novērtējāt, ievērtējāt. Eh, mēs ļoti ceram, ka šī mūsu lūkšana eh, iesakņojās jūsu sirsniņā, kaut kas aizķērās un kaut ko sirsnīgu un mīļu jūs paņemsiet arī eh, uz mājām. Un es gribētu pateikt arī lielu paldies, jo šis ir kārtējais, laikam trešais koncerts mūsu 20. 20 gadu jubilejas eh, gadā. Un nākamais būs tikai pēc Ziemassvētkiem. <laughs> Tā kā būs mazliet jāpagaida. Un, eh, tāpēc es gribētu pirms pēdējā skandarba pateikt arī lielu paldies gan visiem koristiem, jo šodien ne tikai mūsu koristiet, bet mums arī pievienojās eh, Jēkaba katedrālas dziedātāji. Tā kā aplausi viņiem arī. šodien iepriecināja ar eh, skaistām ērģeļu skaņām ne tikai mūsu um, baznīcas ērģelniece Kristīne, bet arī. Bet arī svētās Antona draudzes un kādreiz arī mūsu, tomēr joprojām mūsu draudzes ērģelniece Jolanta Barinska. došu vārdu mūsu kora prezidentam. Nu, tiešām šodien liela svētdiena, Svētas Marijas dzimšana diena. Un man liekas, ka mēs visi kopā. Man viens diakons pateica par Mariju, nekad nav pa, nu, pa daudz lūkšanas. Ja? Mēs šodien visi kopā lūdzamies Svētajai Marijai. Es gribu pateikties pirmkārt pateikties Dievam, par to, ka mēs esam šeit, mūsu koris. Jūs visi atnācat, tik foršs laiks, ja jūs varat uz jūru vai vēl kaut kur. Ja? Bet tomēr mēs, jūs izvēlējāties un atnācat šeit visi. Ja? Tiešām pateicamies, ļoti pateicamies jums, pateicamies pirmkārt Dievam. Ja? Vēl es gribu ļoti patikties mūsu prāvestam Edgaram Cāpolam un mūsu. mūsu priesteriem Vitoldam Kokaram. Viņi tiešām ļoti, ļoti atbalsta mūsu kori. Viņam tas tiešām ļoti svarīgi, ka mēs dziedam, mēs dziedam summu pus 12. Jūs arī, ja jums patīk, ka mēs dziedam, jūs varat arī nākt uz summu katru svētdienu mūsu baznīcā. Bet mēs pateicamies mūsu prāvestam un priesterim Vitoldam, tāpēc, ka viņi tiešām ļoti atbalsta un viņi, viņiem ļoti patīk klasiskā mūzika arī. Ja? Tas, kas bija no seniem laikiem, baznīcas, tas, tas pats Mozart, Beethoven, visi, viņi visi no turien. Ja? Mūsu priesteri to ļoti atbalsta, tiešām pateicamies mēs viņiem. Ja? mēs tiešām, e, šodien mums tiešām liela svētki, jo pirmo reizi mēs tagad koncerta kopā ar Svētā Iekapa katedrāla korim. Tagad to kori vada mūsu pirmā diriģente Jānina Puškovska, kura nodibināja šeit šo kori, ja, kura iemācīja nu, dažus labus cilvēkus dzirdēt, kuri vispār neko nevarēja. Jā, tiešām liels paldies viņai. Un Iekapa katedrāla koris ir nodota lielu sveicienu un milzīgu paldies viņai. Viņa arī ļoti bieži spēlē domu baznīcā. Ja? Tā kā jūs citreiz varat paskatīt to programmu, tad Jolanda Barinska jūs mierīgi var iet uz to koncertu. Mēs paši ļoti, ļoti bieži nākam un klausamies, kā viņa skaisti spēlē. Viņa tagad spēlē Antona draudzē. Ja? Un tad paldies! organizēja mūsu koncertu. Un Natālijai tiešām liels paldies un fantastiski, ka nu, mēs dziedam labu. Laikam, ja? Bet ar jūsu, ar jūsu violi, jā, nu skaist, vēl skaistāks. Так, mūsu pēc tam, tā, tagad mums ir, nu, brīvas to, ka patīk arī paldies mūsu solistim, jā. Ja? Ivitāņi, kuras dziedēja solo tā igauņu dziesmu, nu skaista dziesma, tie tiešām bija Helise Baljadēl laikam, jā. Vēl viena soliste, kura ienesis. Ja? Bet arī viņam ir cik tur gadus, es neatceros. Tikai divi. Jā, nu tāpat divi gadi, bet viņa arī ļoti daudz no mums iedeva. Ja? Viņa tiešām ļoti laba. Un tagad viņa pie pārējais tīdzīgiem. Nu labi, lai tu arī. pavisam maziņš stāstīns tāds. Ja? Tad tas tiešām bija ļoti liela dieva dāvana. Trīsvienības svētkos. Mums kā trīsvienības svētkos, mums kaut kāda dieva dāvana vienmēr nāk. Tur alti tur suprīgais atnāks, tur vēl kādi cilvēki šoreiz. E, trīsvienības svētkos pie mums atnesa Liene. Liene, kur tu esi? Lūk. Un, un viņa pateica, drīkst pie jums spēlēt ar violi, ja? Mēs drīkst, labi, davai nāc, ja tu vēlies, ja? Bet, labi, bet ja tu vari, tu vari arī dziedāt, ja? Un viņa alts, viņa ļoti labi dzied altus, ja? Un tad viņa dzied, un tiešām e, tā sveita Sveicināta košā māte, tur spēlē divas vijoles, Liene un Natālija. Ļoti skaisti vispār sanāca. Ja? 25. septembrī pavisam maziņš bērniņš, vēl 16 gadu, kad dzimšanas diena bija. Un viņa tāda atbildīga, nopietna, un viņa nāk pie mums dziedāt. Ļoti labs piemērs jums visiem. Paldies! Tev. citreiz, ir, citreiz var dzirdēt, nu man balsa nav. Nu, jūs taču visi runājat, ja? ka balsa ir. Nāciet pie iemesls, viņi iemācīs, ja jūs ļoti skaisti dziedat. Tiešām nāciet visi kopā. Pie iemesls. Noslēgumā mēs vēl vienu dziesmu jums nodziedāsim. Dievs mīlestība valda ļoti skaistas dziesmas, gan topska, jā, bet pēc tās dziesmas visi, kur kam ir laiks, es ļoti lūdzu, nāciet tur mūsu kinozālē, tur mūsu kafija, teja, cepumi, mēs pārunāsim, padziedāsim. Labi, paldies. Jā, vēl vārds. Mēs nesam neliels, neliels teicienu no katedrās kora. Mums ļoti liels gods un prieks, ka mēs šodien varējām piedalīties tik skaistā koncertā ar tik bagātīgu repertuāru, brīnišķīgi. Liels, liels paldies jums! Mēs sirsnīgi sveicam 20 gadu jubilejā kori, lai jums vienmēr skan tikpat spoži, tikpat labi un vēl labāk. Un vēl labāk. Un daudzus, daudzus gadus vēl. Paldies. Un paldies par sadarbību. Jā, sadarbību. paldies no fanu pulciņa. Jā. Jūs esat super. Paldies. Kristīna. Super. Tik jums ar jums paldies. Etenebio, yo tener neta